Ô mulher, mulher, ô mulher, mulher, ô mulher, mulher, ô mulher, fica ah, tranquila que tu tá com o ah, papai ah, hoje. 3 de 3 noites, 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. É 3 é 3 de 3 noites. Se você não conhece o bonde, esse é o bonde dos picadores. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. Ô mulher, fica tranquila que tu tá com o papai hoje. Tá com o papai hoje. Vem com o pai, caralho. É, é 3, é 3, é 3, é 3, é 3 é é é de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. É 3 é de 3 noites. Ô mulher, fica tranquila que tu tá com papo, papo, papo, papo, papai hoje. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. Hoje o pai tá cheio de disposição. <laughs> Tô galudão, molecão. Tô galudão, cachorro. Tô galudão, safada galudão, piranha, no galudão. Hoje, hoje, hoje o pai tá cheio de disposição. No galudão, molecão, no galudão, cachorro, no galudão, safada, no galudão, piranha. fica ah, ah, tranquila ah. que tu tá com o papai hoje. 3 de 3 noites, 3 de 3 noites. 3 de 3, 2. É 3, é 3 de 3, 2. Se você não conhece o bonde, esse é o bonde dos picadores. 3 de 3, 2. 3 de 3, 2. 3 de 3, 2. Ô mulher, fica tranquila que tu tá com o papai hoje. Tá com o papai hoje. Vem com o pai, caralho. É, 3, é 3, é 3, é 3, é 3 é é é de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. É 3, é 3 de ah. três noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. três 3 de 3 de 3 noites. Ô mulher, fica tranquila que tu tá com papo, tá papo, papo, tá papo, papai hoje. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. Hoje o pai tá cheio de disposição. <laughs> Tô galudão, molecão. Tô galudão, cachorro galudão safada, o galudão piranha, o galudão. hoje, hoje, hoje o pai tá cheio de disposição. O galudão, molecão, o galudão, cachorro, o galudão safada, o galudão piranha, o galudão.